agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abarundi ngo ntibotega ubwoba na rusansuma gwimirije muri na 2022 ngo bace bahunga igihugu nkuko byama byibonekeza iyo hageze ico gikorwa nakamo k'umukuru w'igihugu ko kuri ubu wa gatanu atanguza ibikorwa by'iyo rusansuma ingomero z'umuyaga nkuba ziriko zirubakwa zitekanijwe kuba zatanguye gukora mu mwaka wa 2025 bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka muravyumva bamwe mu bahuye n'imyuzurira yagatanganika ku mutumba wa Minago muri komine n'intara ya Rumonge bidogera umukuru w'umutumba batangisha amafaranga ku mfashanyo bahabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu PAM aya n'ayandi ni mukanya, kanya kuri mikoro ni arituruka vabushi mu buhinga bw'ibyuma hari erika dogo sanga ikaze kandi sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ano makuru tuyahere mu gisata cy’intwaro abarundi ngo ntibotega ubwoba na rusansuma gwimirije mu mwaka uza wa 2022 ngo bace bahunga igihugu nkuko byama byibonekeza yo himirije bene ico gikogwa byashikirijwe kuri wa gatanu n'umukuru w'igihugu kuri gutanguza rusansuma rw'abantu uburaro uburimyi n'ubworozi Evariste ndayishimiye agatera kamo abajeje intwaro guhimiriza abanyagihugu kwitaba ubwo rusansuma tumukurikire kw'abarundi iyo bumvise rusasuma iminsi yose bibaza ibibazo byinshi kubera ingorane igihugu caciyemwo hariho abibaza ngo bagira baduharure batumare arico gituma bahora baca bahunga bumvise rusasuma gushika mbere naho n'abakozi bize bazi ubwenge abakozi bakorera igihugu bumvise rusasuma ibatera ubwoba bakayihunga hariho hamwe duhora twiyumvira ngo bahunga kubera banka ko tubatondesha ku bikorwa mugabo ibyo ari byo byose naho batabivuga barafise ibiharuro bizova muri iyi rusasuma nkuru igiye gukorwa bizodufasha rero mu ngo zacu kwisuzuma no kubona aho turiko turagwiza umwimbu n'aho twadebukiwe gutyo bidufashe kwigira inama kubera iyo rusasuma izo bije kudusuzuma ndizeye yuko abantu bose bagiye kujya ku kivi kugira ngo isuzuma rize rigere risanga twese tumeze neza nk'uko turi ku rugamba rwo kurwanya ubukene nanjye nkaba ndi kizigenza muri urwo rugamba nagira ngo ababwire ko hagize uwuzosiba azoba dutobeye n'abanyamahanga baba mu gihugu tubahamagariye kwitabira iyi rusasuma tubasaba kandi kuzokwishyura neza ibibazo bazobabaze duhamagariye rero abajejwe intwaro n'abarongozi bose haba mu mashengero akorera mu burundi n'abandi gufasha cyane icyo gikorwa bahimirize bame hafi y'abazoba bariko barakora icyo gikorwa hamwe n'abenegihugu kugira ngo ntihagire urugo na rumwe rwobura ayo mahirwe canke ngo ruhave rutanga inyishu zo mwese mumenye ko abatazokwitaba rusasuma bizoba bisa n'uko batari mu gihugu Evariste Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi tubandanye nano makuru leta y'u Burundi ngo ibona ko hakwiye gushingwa ihinguriro ricukura ubutare kugira leta imenye ubushowe uko mungana byavugiwe mu nama shikiranganje yabaye kuri uwa gatatu igihe hariko higwa isubigwamwo y'integuro y'itegeko rigenga ico gisata Prosper ntagwamiye umunyamabanga mukuru wa leta akamenyesha kandi ko ngo leta yarikwiye gutegekanya uburyo bwo gukora ubushakashatsi muri icyo gisata hamwe no gushyiraho isuzumiro ry'ubutare tumukurikire mu gihe inama nshikiranganje ariko ica hirya no hino iyo nteguro bimwe bimwe mu byashyikirijwe ni ibi bikurikira iri bwirizwa ryotomora neza ko utari ari itunga kama ry'igihugu umuntu ari kuri mitongo mugabe biri mu kuzimu n'iby'igihugu ni ukwerekana neza iby'ishyirahamwe riba rikwije kugira ngo rironswe uburenganzira bwo kugira ubushakashatsi mu butare canke mu kubucukura leta y’u y'uburundi itegerezwa kugira ijisho mu by'ubutare kuva hagikorwa ubushakashatsi gushika mu icukurwa ryabwo impembo y'ucukura ubutare yokumvikanwa ko habanje guharugwa neza agaciro k'ubwo butare icyo bwinjije n'umutahe nyine ku bwimba leta itegerezwa kugumana ububasha bwo gutanga igice cy'ubutare kikaba aricyo gicukurwa cyonyine harakwiye kubakwa ihinguriro ry'ubutare gutyo leta ikaba izi neza igishowe ingene kingana harakwiye gushyirwaho igisata gisuzuma kikongera kigakurikirana iby'ubutare ubucukura ubutare bubanza gutanga ingwate y'amafaranga ikaba iri mu banki nkuru y'igihugu iyi nteguro yo kwerekana ibijyanye n'umuzibukiro n'ingena abimuwe ahacukurwa ubutare boronswa ayandi matongo n'ibijyanye n'inyubakwa rusange mu karere gacukurirwamwo ubutare ku bijyanye n'ibihano hejuru y'amande uwagize amakosa iyo leta hari icyo yahombeye arakwiye kuriha n'ibyo leta yahombeye ubushyirangange bujejwe ikiga cya leta burakwiye kuza burategekanya uburyo bwokoreshwa mu bijyanye n'ubushakashatsi by'ubutare hoshigwaho isuzumiro ry'ubutare rigezweho kugira ngo leta imenye neza ubutare ifise ingene bungana n'agaciro kabwo iyi nteguriyo kwerekana ikizokogwa mu mashyirahamwe yahagarikiwe ibikogwa abashyirangange bajejwe ubutare ikiga cya leta ubutungane n'inyubakwa za leta basabwe kuzoyihinyanyura neza iyi nteguro bafatiye ku byashyikirijwe ikazoheza ikagarukanwa mu nama shikiranganje tubandanye no makuru mu gisata cy'umuyaga nkuba ingomero z'umuyaga nkuba ziriko zirubakwa zitekanijwe kuba zatanguye gukora mu mwaka wa 2025 umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka amenyesha ko ariko kubikorwa byo kubaka ingomero za mpandana kaburantwa byatebye Leondas Ndayigaya akizera ko amakomine yose azoba afise umuyaga nkuba mu mwaka wa 2025 nkuko biri mu vyifuzo by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kurikira bwa Ronda Sindayigaya avugira ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka kabuseze ni baraje yatevye cyane kandi baraje itandiko ko eh, yo duha megawate mirongo ibiri kabuseze yabonekeye rimwe n'urundi rugomero rwo mu Rwanda rwatangiye gukora mu mwaka wa 2017 amafaranga abonekeye rimwe ishira hamwe ni rimwe mu 2017 ngo rugomero rwarutanguye kubakwa mugabo gukora twe twarahombye basabye amezi cumi n'atanu bobongera tubaza ko amezi cumi n'atanu urwo rugomero rushobora rwaheze turabyizeye hari urugomero rwa jiji murembwe ku buryo rero neza neza rumaze umwaka rutanguye ibikorwa ubu rurashobora guharura ko muri byose ari nka mirongo itatu ku ijana aho ibikorwa byaba bigeze hari urugomero rumwe rukoresha imishwa y'izuba rwa mubuga hari igitega ubwo rwarangiye rwamaze kwinjira mu muhora muri rezo y'umuyagankuba isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu muri studio za radio isanganiro no muri commune Ntega aho mustanteri wa commune Ntega mu ntara ya Kirundo Marin Hitimana yaraye ahagaritswe muri ayo mabanga ku itegeko ry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi uwo mutware mu byatumye kugwa ngo ni nyifato yiwitagiha ikizera abanyagihugu arongoye nkuko biri mu ikete ry'ubwo bushikiranganje mukura muri ayo mabanga buramatari wa kirundo akaba yasabwe gutegeka urongo inama mpanuzwa jambo ya komine ntega gukoranya inama idasanzwe kugira bige ku kibazo cy'uwo mutware Tubandanye nano makuru mu gisata cy'ubutungane gituma abahejeje za kaminuza mu ndinganizo nshasha za BMD mu gisata cy'amategeko batakigwa mu rwego rw'abashingwamanza ngo ni uko itegeko rigenga uko rwego rivuga ko abagwinjiramo baba barize imyaka ine muri kaminuza kandi bafise urupapuro rw'umutsindo gwa lisansi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu gihe bwaca hugurwa umwaka w'ubutungane wa bibiri na mirongo irindwi na rimwe ushyirwa bibiri na na kabiri uburongo urwego rw'abashyingwamanza y'ubujumbura yasabye abize muri ubwo buryo bwa bmd kurindira itegeko rigahinduka canke ngo biture ubutungane kurikire metero jean dodiye muhuzenge nta bubasha dufise bwo kwangira umuntu yinjira mu rwego nta no gushaka dufise kwangira ubuza mu rwego kanatsinda turabakeneye kugira badukore mu ngata igituma gusa haba gutabakira. twasomye amategeko ni itegeko si twebwe itegeko ritugenga ushyika umunsi riratomora neza yuko umuntu yinjira muri uru rwego ategerezwa kuba afise urupapuro mpamyabushobozi bita lisansi rw'imyaka ine ni itegeko ritugenga icyo bita raruwa muri cyo gisata nyene umushikiranganje ajejwe ubutungane ahamagarira abashingwa manza gutunganiriza ababuranyi barenganijwe Janine Nibizi yabivuze kuri uyu wa gatanu mu gisagara cya bujumbura mu nama yagiranye n'abakorera muri cyo gisata hamwe n'abanyagisagara abitabiriye icyo kiganiro bakabona ko idindira no guteba gushira mu ngiro imanza zaciwe biri mu ntambamyi bagira mu gutunganirizwa ni nkuru tuza kugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma dusozerere ano makuru mu gisata cy'imibano aho bamwe mu bahuye n'imyuzurira y’ikiyagatanganyika ku mutumba wa Minago muri komine n'intara ya Rumonge bidoga ko umukuru w'umutumba agaruka kubatangisha amafaranga ku mfashanyo kumfashanyo baba bahawe n'ishyirahamwe PAM bamwe mu batangishijwe ibihumbi cumi na bitanu kuri buri muntu aronsi imfashanyo kuri uyu wa gatanu bazindukiye ku biro by'umutumba minago ngo basubizwe utwabo ariko ntibabonye umukuru w'umutumba yari yabahaye isango eri rusoya arongoye zone minago yahashitse avuga ko abo banyagihugu babwirizwa gutunganirizwa n'inkuru ya Jean Pierre Misago n'abaserukira imiryango cumi n'ine mu yakozwe ko n'imyuzurire y'ikiyaga tanganyika bazindukiye ku biro by'uburongoye umutumba minago mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nk'uko eri rusoya arongoye zone minago yahabasanze bivuga bitabye isango pascal ntakirutimana arongoye umutumba minago yari yabahaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ngo abasubize amafaranga ibihumbi cumi na bitanu bategekwa gutanga umwe umwe mu ngoro y'umutumba minago atansiguro n'imwe baronkejwe bayakase ku mafaranga y'imfashanyo ishyirahamwe mpuzamakungu pamu ryari ryiriwe rirabashikiriza kuri uyu wa gatanu abandi ngo boba batinye kuza kuyishyuza kubera gutega ubwoba n'umukuru w'umutumba minago ababwira ko ababishize ahabona bazokugwa ku rutonde rw'abahuye n'imyuzurire y'ikiyaga Tanganyika bakeneye gufashwa Pascal Ntakirutimana arongoye umutumba minago ntiyitabye isango yari yahaye wenyene bamwe mu barongoye ngo batunganirize ariko yazindutse yerekeza mu gisagara ca Rumonge nk'uko abamubonye yurira imodoka mu minago babivuga kuri ibyo uwurongoye umutumba minago yishyuye radiyo isanganiro ko atamakuru abitanga ko eri rusoya arongoye zone minago arahumuriza abanyagihugu ko babwirizwa gusubizwa ayo mafaranga warongoye zone minago akavuga ko itegeko ry'uko ayo mafaranga asubizwa ryamaze gutangwa jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro tugaruke kuri ya nkuru y'ubutungane aho umushikiranganje w'ubutungane ahamagarira abashingwamanza gutunganiriza ababuranyi barenganijwe Janine Nibizi yabivuze kuri uyu wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura mu nama yagiranye n'abakorera muri icyo gisata hamwe n'abanyagisagara abitabiriye icyo kiganiro bakabona ko idindira no guteba gushira mu ngiro imanza zaciwe biri mu ntambamyi bagira mu gutunganirizwa ni nkuru tubaza Haisa Liliane inamahoro muri icyo kiganiro umushikiranganji w'ubutungane janine nibizi yamenyesheje ko gushaka kumenya ibibakiye abitura ubutungane ari byo byatumye yihagurukira kubumviriza umucamanza umwenegihugu yashika n'ijwi rirenze n'akagaye n'agasuzuguro ni nyokuru uburire buriko burakoroka yashikira wa mucamanza ati aha uje gukora iki ufashe rero umwenegihugu ukamujuragiza akama yirirwa yicaye kuri sentare umunsi wose akirirwa kuri parake ejo akagaruka hirya y'ejo akagaruka amatelefone agacana akamawodi amavidewo bigacana ngo wewe ari wabikoze wicaye aho ukajya mu gasinziro uba warapfuye amateka anita ndayizeye yatowe mu gisagara ca bujumbura yagarutse kuri bimwe mu baserukira bamutura ni ukuri hari imanza zimwe zimwe twari twifuje ko mwogishira mu minwe akaba ari mwebwe mushireho nka komisiyo yiga ingorane z'izo manza zidahera hariyo ikintu mwari mwaratwemereye mukica mugifata ubushikiranganje hariyo komisiyo mwari mwarashizeyo kugira ikureho izo manza zidahera muze mugishire mu ngiro hama abajusitiyabure bashobore kubona imanza zabo aho zigeze kandi nkanje nkaba ndijishwa ry'abenegihugu nkumva ko ari ingorane idasanzwe abo bacamanza n'ukuri abumva bumvise abatagira amatwi sinzi ibyo ari byo bamwe mu baburanyi bari aho bamwe mu baburanyi bari aho barashikirije utungonongono bagira tugatuma amadosiye yabo adindira mu butungane kuko nagize ingorane na interbank itwaye ibintu byanje byose uyu munsi urubanza rwanjye rwura umwiherero umwiherero rwafashe imyaka ibiri jewe nasaba ko urwo rubanza barubica panda venta baranyugaranye jewe nari mfise mangaze champs elysee niyi ya mbere yari bujumbura yambika abantu bose nicyo gituma n'umukuru w'igihugu avuga ni abantu bazakuwe investisino mu gihe muri ko murabatwara babatwara ibintu namwe mubona mutashobora kubavugira ari justice iri ngaho perezida wa cour supreme ari ngaho tukamwaka safe deux iri mu mwiherero none mwashaka jewe nzobwireke nzobwireke mu buzima bw'iwanje inyuma y'ibibazo byagiye birashikirizwa umushyikiranganji yategetse abashikiriza amanza kurenganura abarenganijwe Ico gikogwa kikaba cyaranzwe no gushikiriza inyishu ku baburanyi bari bituye ubwo bushikiranganji ngo habifutwa canke isubigwamwo ry'imanza zabo bo mu gisagara ca bujumbura arakoze mugenzi wacu Larissa Liliane n'amahoro aha ni amakuru twabateguriye kuri uno mutagagarukiye ndashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye nkashimira n'abamfashije kuyegeranya ndashimiye na Eric Adogo yamfashije mu buhinga bw'ivyuma Arthur Kavabushi nabashikirije ndabipfurije kubandanya mugira umunsi wa gatandatu mwiza w'akaruhuko murakoze